esa adicta al parizón, yeah. Esa adicta al parizón, yeah. Esa adicta al parizón, yeah. Esa adicta al parizón, yeah. Esa me lo mueve lento de papi. Si se pasan lo quemamos like a Philly, yeah. Esa me lo mueve lento de papi. Si se pasan lo quemamos like a Philly, yeah. El party con el Philly en la mano. En el party con el Philly en la mano, yeah. En el party con el Philly en la mano party con el mano, No comparo con nadie, yo estoy en la mía. Las mujeres tuyas quieren de la mía. Las presión de ustedes, manito, no mía. Tú tienes los granos hasta como mía, ya. Yeah. Sigo vuelo sin parar, ninguno de ustedes, manito, son de nada. Tú nunca vas a coronar, Tú te vas a Si tú quieres coronar, tú lo que tienes que tener la fe. El aire en la goma, en los carros se pesa, pero tú no lo ves. Tú deme porque te brillan de nada de lo mío me sale al revés. Vivo sin Siempre en la mía no me muevo. Alto ya de que me pongan huevo. Mi lealtad por encima, por cuarto no me doblego, yo no juego. Aprendí a estar solito desde kinder. Y pa' no andar en mala vibra, pongo el celular que timbre. Suena muy real cuando Nino lo canta. Ustedes son más falsos que uno J Balvin con suela blanca. Me buscan a carta blanca, por eso no me descuido. Ya que después de tu nombre, la traición es tu apellido. Da pena, tienen más que yo y aún así me envidian. Me odian y se guillan, sus temas me la maquillan, son hipócritas. el party prendiendo kriptonita. En el party prendiendo kriptonita, yeah. En el party prendiendo kriptonita. En el party prendiendo kryptonita, yeah. Yeah. Arrebato con los poderes, con un booty XL, estoy quemando un par de L, yeah. Arrebato con los poderes, ey. Más barra que una prisión, yeah. Esa adicta al son, yeah.